istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول حي الشهيد دولة وفخارا ودما زكيا طيبا الشهيد مولة وفخارا ودما زكيا طيبا طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا ماض كالسيف كالريح كالموت Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daje sa našeg govornog područja kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas susreće. لا يملك غير حجارة ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقام Kada čitamo neku knjigu nekog pisca, zadivi nas možda dobra knjiga i tako dalje. Da se to može stvoriti sa, sa knjigom uzvišenog Allah Đelevata. Govor Allahu, jer su mi sretni da slušamo govor Allahu, ne govor nekog čovjeka. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. ماض كالسيف كالريح كالموج غثاره قادم كتاب الله اتلو بخشوع مستكين za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. فقد رفع الدعي الصوت في فسق وجمل رتل فإنك لم تزل في زحمة الأخطار مرجل رتل كتاب الله في شوق وهلل Nije na nama da se mi brinemo i bojimo i plaćimo. Hoće li Kur'an nestati? Hoće li neko Kur'an spali zbog onoga kjafira što je, što je da će paliti Kur'an? Kada bi sve, sve Kur'ane spalili, Da li će nestati Allahom govor? Neće nikada. Koliko imamo djece od prije deset godina što, što znaju na pamet Kur'an? Nego treba da se, da se sikiramo i brinemo, hoćemo, hoćemo mi biti od ehlu Kur'an, hoćemo mi biti oni koji, koji uče Kur'an, koji slijede Kur'an, koji razmišljaju Kur'an. إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سر فيه إنه نهج الإله افتحوا للأفك بابا وزاروا زر الأسود واملأوا القلب سناء واملأوا الروض ورود افتحوا للأفك بابا وزاروا زر الأسود واملأوا القلب سناء واملأوا الروض ورود لك يا ربي ولائي كل صبح ومساء ولك الشكر جزيلا أنت يا رب رجاء لك يا رب ولائي كل صبح ومساء ولك الشكر جزيلا أنت يا رب رجاء modalidade bio imam u mehđu, pa kaže kad god, kad god vidio da njega, njegov sin došao na namaz, on bi kaže krašao namaz i ne bi učio, ka, ina, ne bi bilo dakle onako kako inače uči. Nego bi birao ajete onako kako, da ga ne bi potrafilo to. Kada je to krenuo prema ljudima, da se potrafa i vidio da nema njegovog sina, počeo je klanjati, opustio to namaz, dakle, nema mi sina, sad da učim ono, ono što želim. I uči, i uči, međutim, njegov sin je došao malo sad za kašnjenje na namaz. I šta se desilo? Njegov sin je pao i umro. Pao i umro od straha da lađe namaz, kad je čuo učenje Kur'ana. Svi putevi će biti zatrpani.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 Njega hvalimo, od njega pomoć i uputu molimo. Koga Allah Đelle Vala uputi na pravi put, kad bi se iskupili svi ljudi i džinni da ga odvrate s pravog puta, neće moći. A kada nekog Allah dželevala ostavi pravednu zabludi, kada bi se svi ljudi i džinni okupili da ga upute na pravi put, <clears throat> neće to moći. Svrćimo da nema drugog istinskog božatstva osim jednog jedinog Allaha te tebareke wa ta'ala i svrćimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik koga je poslao sa istinom do sudnjega dana. A zatim, sa Allahom dozvolom, danas ću probati da, da kažem nešto o Allahu Đelevala knjizi, o Kur'anu. Jer Kur'an je Allahov vječni govor i Allahov govor koji je dao i koji je spustio iz sedam nebesa čovečanstvu, kako ljudima, tako i džinima, da ga slijede i da se po njemu, po njemu vladaju. Da Draga braću, znajmo da je Kur'an vječni Allahov govor koji je neizmijenjen do sunnjega dana ostaće onaka kako ga Allah Đelevara objavio. Kur'an je dar i poklon od Allah Đelevara cijelom čovečanstvu. I Kur'an je plemeniti izazov, izazov svim ljudima od, od kako je Kur'an objavljen pa sve do sunnjega dana ostaće jedan vječni izazov za sve one koji koji ne žele da ga prihvate i za sve one koji ga smatraju lažnim i koji govore da nije od Allaha nego je to je to poslanik sallallahu pisao i tako dalje Allah dželle vala njima svima da je jedan vječni izazov na koji neće nikad moći da odgovore nisu tada mogli odgovoriti niti će moći sada niti do sunnjega dana kaže Allah dželle vala svim onima koji koji imaju sumnju u Kur'an uzvišeni بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كاج الله جل وعلا زروني da govore da ga on izmišlja, da ga poslanik sa sve izmišlja. Recimo poslaniće, dođite vi sa jednim Kur'anim sličnim ovim. Napišite, napravite, dođite sa ovakvim Kur'anom sličnim ovim i pozovite sva vaša božanstva koga obožavate mimo Allah te bareku taala ako istinu govorite. Allah dželle vale dakle izaziva ljude i džinne i stavlja ih pred jedan pred jedan ispit, jedan izazov kojim nikad neće moći da se odazovu. I do dan danas niko nije na ovaj izazov odgovorio. A znamo da, da se okupili i ljudi i džinni da ovaj Kur'an izmijene. Da stalno rade na tome da ovaj Kur'an da izbrišu ili da dodaju nešto u njega i tako dalje. Međutim, to da danas niko to nije uspio, ni jedan harf da izbriše za Allahove knjige, niti da dođe sa nečim, sa nečim što je potpunije od Kur'ana. Dalje Allah dželevala kaže, obzirom da ne mogu na ovaj izazov da odgovore, da dođu sa istim Kur'anom, Allah dželevala da jedan, jedan još manji izazov njima, dakle da, da dođu sa nečim manjem od toga, a to je Kaže Allah jale wa'ala, em je kulu neftara, kul fe'tu bi, 10 ašri suvarim misli. Em je kulu neftara, kul fe'tu bi 10 suvarim mislihi muftarajatim. Zaroni govori da ga on izmišlja? Pa kaže, neka dođu sa 10 sličnih sura, kakvi su Kur'an. Sa cijelim ne mogu da dođu. Da cijeli Kur'an neko iz, izmisli, jednu knjigu poput Kur'ana ne može, kaže, neka dođu sa deset izmišljenim sličnim surama Kur'anu. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ I neka pozovu sva svoja božanstva, pozovite sva svoja božanstva mimo Allah dželevala, ako istinu govorite. Dakle, na ovaj izazov niko nije do sada odgovorio. Pa onda Allah dželevala kaže dalje, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِ Kaže, ako vi sumnjate, ako se vi udi u bilo kakvoj sumnji, u pogled onoga što mi našem robu spuštamo i objavljujemo, poslanik s.a.v. ona kaže la dželevala, dođite sa jednom izmišljenom surom. Dođite makar sa jednom sličnom surom kakva je u Kur'anu. Dakle, sa jednom surom dođite kakva je slična Kur'anu, وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ I pozovite sve, vaš, sve vaše svjedoke i sve vaše dakle, snage skupite što imate ako istinu govorite. Allah Đelevala kaže, s obzirom da, da nemaju nikakve šanse i ne mogu da to urade. Kaže Allah Đelevala u drugom, dakle nastavit ću ovaj ajed, fe illem tefalu, volem tefalu. Pa ako to ne učinite, ako ne dođete sa, jednim, sa jednom surom sličnom Kur'anu, ako ne izmislite jednu suru sličnu Kur'anu, volem tefalu, a nećete, kaže, to učiniti, dakle Allah kaže, ako to učinite, a nećete to učiniti. Garancija od Allah tabarakatala da neće niko doći sa sličnom, sa sličnim nečim poput Kur'ana. Izmišljenim Kur'anom niko ne može da dođe, pa makar ne sa jednom surom. Kaže na Jalavala, fa illam tefalu, wa len tefalu, fetaku naro leti wa kuduha nasu al hijab, u iđdet li kafiri. Onda, ako ne dođete sa izmišljenom surom poput Kur'ana, a nećete doći, onda se bojte vatre koja je pripremljena, koja je pripremljena za nevjernike koja, čije, su, e, čije, čije gorivo ljudi kamene, a koja je pripremljena za nevjernike. Dalje kaže Allah Jalla wa ala, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله Reci, kada bi se okupili svi džinni i ljudi da naprave ili da sastave jedan Kur'an sličan ovome, la yatuna bi misli. Nikada ne bi mogli da dođu sa takvim, sa takvim Kur'anom. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا pa makar jedni drugima bili pomagači makar jedni drugima bili pomagači iz ovih ajeta vidimo kolika je, kolika je čast i uzvišenost Kur'ana govora Allah želevala i kolika je potreba kolika je potreba nas da učimo ovu suštu istinu koju Allah želevala objavio i ko ne, i, dakle ne može niko da stane ispred nje i da se suprostavi ovoj istini Znamo da svaki poslanik ima muđiza od Allah Đelevana. Svaki poslanik. Tako Musa a.s. imao muđizu da baci štav da se pretvori u zmiju. Ili Allah Đelevana mu je dao devet jasnih znamenja. Dao mu je ispred njegovih oči da, da, se, da se otvori more, da prođu sudim, da, kroz, dakle kroz more sudim putem. To sve muđize bile. Ibrahim a.s. Allah Đelevana dao da boravi u vatri, a da bude za njega spasonosna također mu je pokazao molek ute semavati u l'arv. Pokazao mu je stato nebesa i zemlje. Znači, svaki poslanik imao svoje muđize. Poslanik je svoj selem imao također muđize. Pa se spomnije da je između njegovih prstiju, plem, između njegovih prstiju poslanik svoj selem izvirala voda. Pa su kaže, a pili sve dok se nisu, dok nisu se dakle napili. Tako isto da je mjesec ispod njegovog prsta pukao kada je pokazao na mjesec sa lavom dozvolom. Ali najveća muđiza što ikad mogla da bude, I jedan poslanik koji je dobio najveća mođiza jeste ovaj Kur'an. Jeste ovaj Allahov govor, vječni govor koji nije, koji nije nikada izmijenjen, niti će biti izmijenjen. I koji će ostati izazov do sunnjega dana. Kur'an je najljepši govor. Svakako. Kako je neki kad je od Allaha dželevana. Kada čitamo neku knjigu od nekog pisa, zadivi nas možda dobra knjiga i tako dalje. Da se to može sporediti sa, sa knjigom uzvišenom Allah Đelevala. Govor Allahu. Jesmo li svjesni da slušamo govor Allahu, ne govor nekog čovjeka? Koliko treba naša srca da upijaju kad slušaju, kad slušaju taj govor? Zato Allah Đelevala spominje stanje vjernika. Ko su to mu'mini? Šta su to mu'mini? Koja su njihova svojstva? Šta su oni? Kaže da džele vala, innamel mu'minune lezine iza dukir Allahu veđilet kulubuhum. Zaista su pravi vjernici samo oni, iza dukir Allahu veđilet kulubuhum. Kada, kada im se Allah spomenu, kada ču ime Allah, njihova srca, njihova srca da se pere, njihova srca se ispuni strahu, njihova se prsa prošire. Wa iza tulijeta alejhim ajatuhu zadetum imana. A kada im se uče njegovi ajeti, kada im se uče njegov ajeti, Allah je levala ajeti kad se uče, za detvom imana, to im kaže iman povećava. To iman vijede ko povećava. U ala rabbihim je tevakelun i oni se na svoga gospodara, na svoga gospodara oslanjaju. S druge strane, kontra mu'minima su nevjernici i munafici. Kako je njihovo stanje kad se uči Kur'an? Jedan se isti je Kur'an. Kada uči vjernicima, povećava iman i srce se ispuni strahom. Dok nevjernici kada čuju Kur'an, imaju skroz drugi osjećaj. Allah džele vala to spominje pa kaže وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Kada se spomene kada se spomene Allah uzvišeni, onima koji ne vjeruju u ahiret. Kaže, išme ezzet ulubu ledine la imune bil ahiret, srca onih koji ne vjeruju u ahiret se zgrče. Srca onih koji ne mora afirat se zgrče i bude im teško da slušaju Kur'an. Wa iza zuki od nadine min dunihi iza hum jeste a kad im se spomije neko drugi od mimo Allaha, kaže oni se, oni se veseli. Njima je drago. Kad im spomeneš nekog glumca, njima je, može pričati s tobom. Kad im spomeneš neki vic i ispričaš, lijepo im je. Slušaju, smiju se, vesele se. Kada im spomeneš, da ne nabrajam sve, sve šta mimo Allah dželevala što ljudi obožavaju, oni kaže, idahum je sebi širun, oni se, oni se vesele. Međutim, kada im Allaha spomeneš, kada učiš Kur'an, srca im, srca im se zgrče i bude im teško. To je stanje, to je stanje onih koji ne vjeruju u ahiret. Kaže Allah dželevala dalje u pogledu takvih. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا a mi smo, kaže, na njihovim srcima prepreku učinili. I da, dakle, zastor stavio na njihova srca da razumiju ovaj Kur'an. Zašto Allah je stavio zastor na, na takva srca? Pa zato što neće, zato što odbijaju, zato što se ohole. Allah je kaže stavio na njihova srca zastor. Po fi azanihim wakra, a na njihovim ušima guhoću. On čuje, ali glup. Dakle, nikako pameti ne dolazi. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا A kada im spomeneš gospodara jednog jedinog, oni se kaže okrenu od tebe i počnu. Dakle, leđa ti okrenu i bježe. I idu. Zato treba da budemo zahvalni Allahu dželle koji nam je omogućio da ga spominje da spominjemo njegovo uzvišeno ime. I najveći ibadet upravo jeste učenje Kur'ana. To je najveći ibadet koji čovjek može da učini. Svakako, spomenut ćemo kasnije, ne samo učenje formalno i monotono učenje, nego sa razmišljanjem i sa radom. Sa razmišljanjem i sa radom. Draga braćo, sramota treba da nas bude da znamo jedan ili dva jezika strana ili da znamo bilo šta drugo od, od Dunjavuka. Da znamo sebi kupiti dobro auto, da znamo dobro izabrati i tako dalje, a da ne znam ušta u knjigu. Šta je s nama? Da može sebi vjerik dozvoliti koji je 5, 10, 15 godina islam, da ne zna ušta u knjigu. Kako Allaha da obožavaš, kako Allaha da dozivaš, svaki dan u namazu 5 puta. Razmišljaš šta učiš u namazu. Treba da bude, da svako sebe zapita dokle u pogledu lađa levala i da sebe izmeri i da sebi da, sam sebi nek da odgovor gdje i kako. Zato je Kur'an vječni Allahov govor koji je sačuvan svake izmene, kako sam rekao. Ne, ne dolazi mu batil ni sa desna, ni sa lijeva, ni ispred, ni pozadi. Ni odakle mu ne može prići laž. Što nije slučaj sa drugim knjigama koje je također Allah Đalevala objavio, poput Teurati i Inđila. To su knjige koje su izmijenjene. Teurat pe Musa alaih selamu dat, židovi su ga iskrivili, Više nije ona je Tevra, ona je Allaha objava koja je bila. Inđil isto, kršćani su ga izmijenili. A, a Kur'an je Allah dželevala dao i on je zagar, zagarato da će ga čuvati. I nikoga ne može, nikoga ne može izbrisati. Zato pitajmo se kako je naše stanje u pogledu Kur'ana. Kada ga učimo, kada ga slušamo, radimo po njemu, Šta se dešava u našoj unut, dakle, unutrašnosti kada čujemo Kur'an? Ja li to kada čujemo neku ilahiju? Možda ima ljudi koji kad čuju ilahiju zaplakaću. Dobra kaže ilahija, pravo. Kad čuje Kur'an, ništa. Ko da, ko da ni ne učite? Trebamo se zapitamo kako je, kako je naše stanje. Ako je tako, volaj nije dobro. Na prvom mjestu treba da naša srca osjećaju učenje Kur'ana. A prije toga svakako mora da zna čovjek šta uči, da razmišlja. Ako ne zna narodski, treba da uzme da prevode, pročita, da se pripremi. Jer da je svjestan da stoji pred Allahom, da Allaha doziva. Ijake na'budu, ijake nesta'in, kad uči. Od tebe pomoć, ljubutu molimo, da zna šta izgovara. Kaže Allah džele wa'ala, wa iza zikir Allahu, uh, wa dja'alna, elem أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zar nije došlo vrijeme أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله Zar nije došlo vrijeme da se vjernicima srca strahom ispune kad se Allah spomene? Zar nije došlo vrijeme da se vjernicima njihova srca strahom ispune kada se Allah spomene وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ i ono što je objavljeno ispušteno od istine, to je Kur'an. Trebamo da se čuvamo da nam ne dola dželavala postanu srca tvrda i okrutna. Kao što su postala kod Benu Israila, gdje Allah dželavala upisuje njihove slučaje u Kur'anu. Postala su im srca tako tvrda, poput kamena i još tvrđe. Zar može biti srce koje od mesa i od krvi da bude tvrđe od, od, od materije kamena? Može, Allah je levala to spomni Kur'an, pa kaže Tumme fatet u lubuku min ba'di zalik I nakon toga su vaša srca vaša, vaša srca postala tvrda. Nakon svega što, što im je Allah je levala dao spasio od faraona, izbavio ih iz, iz zemlje gdje je faraon bio, potopio faraona na njihove oči. I mnoge druge ajete koji su svojim očima, on su popet za nevjeraj vol Allah Jalavala. Pa kaže, sume qatet kulubuku min ba'di zalik, da nije kel hijjarati ev ešeddu qatla. A nakon toga su vam srca postala tvrda, srdla su se, pa su postala poput kamenja. Ili još, ili još tvrđa. Wa inna min al hijjarati lama yatafajjaru minhu al anhar. Aima kaže kamenja iz kojih izvire voda. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. Ajma oni koji koje se raspukne pa voda, dakle šuple šupak kamen pa iz njega voda ide izire. Dalje kaže wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Ajma i kamenja koje se koje puca i ruši se od straha pred Allahom. Kamen puca. Kamen puca od straha pred Allahom. Wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun. A kaže Allah nije nimalo u gafletu i nemaru u pogled onoga što vi radite. Kakva su to srca koja nosreće učenje Kur'ana? Zar može biti tvrđe od kamera? La havla wa la kuvvete illa billah. Kaže Allah jalla wa ala لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله da su mi kaže kaže Allah dželle da su mi ovaj Kur'an objavili nekakvom nekakvoj planini. Da su mi ovaj Kur'an objavili planini, ne čovjeku, nego planini. La ra'aytahu khashi'an mutasaddian. Ti bi je kaj vidio skrušen, kako je ta planina skrušena pred Allahom. Mutasaddian min khashyati Allah. Kako se uprav pretvara pred Allahom? Kako se ruši? Planina ruši se od straha pred Allahom uzvišenim. Kaže, vidio bi tu planinu kako se, kako se ruši. Kur'an je lijek i milo za vjernike. Kur'an je lijek, kako Allah dželavala spominje. Lijek u svakom pogledu, lijek u fizičkom i unutrašnjosti, lako dakle, unutrašnjosti u našoj duši i srcu. Kada osjećaš nešto u, svom, u svojoj prsima neku tegobu, uči Kur'an, to je lijek. Ima da odagna od tebe tu poteškost imaš svojim prsima. Imaš neku šubhu, imaš razne, razne bolesti, Uči Kur'an Allah Jalavala će ti odagnat tu bolest. Kaže Allah Jalavala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Mi objavljujemo ovom Kur'anu što je ono što je lijek i milost za vjernike. Allah Jalavala objavlja u Kur'anu što je lijek i milost za vjernike. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِنَ إِلَّا خَسَارًا A kaže, neće ništa drugo nevjernicima osim njihovu propast povećati. Kako to isti Kur'an, isti govor, jednima je lijek i milost, a drugima je propast. Ovdje vidimo uzvišenost Allahov govora. Jedan te isti govor, jedan te isti aj, sura, jedna, jednima povećava, jednima je lijek i milost, drugima je, drugima je propast. Također, moramo da znamo i da budemo ubijeđeni u to. I to vidimo svakodnevno, ko je vidio, ko nije, vidjet će da nevjernici imaju težak život. Svaki nevjernik, on, je, on ima težak život. Ma koliko njegova spoljašnost izgledala da je lijepa, da ima dobar sad, dobro auto, da ima da se sprovodi. Međutim, on je, on je truho sad. On je iznutra, on je mrtav. Mi ga vidimo da, on, da se on sprovodi lijepo mu je na, na, na prvi pogled, međutim, on tegoba život ima. On ima težak život, zato što nema Kur'an u svojim prsima, nema Islam u svojim prsima. Allah dželavala kaže, وَمَنْ اَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ Onaj ko se okrene od mog zikra, od mog spomena, od mog Kur'ana, od Islama ko se okrene, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ Takav će tegoba i tjeskoba život imati. Neki mu fesir kao da se odnosi te skoba ova u kabu. Međutim, svakako, bila u kaburu ili bila na dunjalu ko njima je, njima je težak život. Nevinici imaju tjeskoba život. Po nahšuruhu jaume u qijameti a'ma, a na sudnjem danu ćemo ga kaže slijepim proživjeti. Slijepim će ga Allah djelavala proživjeti. Pa će on upitat. Kale rabi lime hašerteni a'ma wa kad kuntu basira. Gospodar moj, zašto si me oživio slijepa. Kad sam ja imao oči na dunjalu, ja sam vidio, nisam bio slijep. Pa ću mala djelevala reći. Kje zalike tetke ajatu na penesita. To je zato što su ti dolazili naši ajeti, a ti si ih zaboravljao. Kje zalike tetke ajatu na penesita, a kje zalike ljome tunca. To je zato što su ti naši ajeti dolazili dok si bio na dunjaluku, a ti si se okreći od njih. I zaboravio si na Allahove ajde. Nije te interes Allahov propis. Bok je zelike li ome tunsa. Zato ćeš i ti, kaže, danas biti zaboravljen. I bačen. Bačen u zaborav. Kaže Allah Jalevala, inna hađa l-Qur'ana jehdi lilleti hije akvam. Zaista ovaj Kur'an upućuje na ono što je najbolje i najjače. Nečemu, što, nečemu Nečemu najbolje. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا i on ob, obveseljava one koji vjeruju u ahiret da njima pripada ogromna nagrada. Znači imaš lijep život na Dunaluku i još ono što je preče na ahiretu će ti Allah Đelevala dati ogromnu veliku nagradu. Molim Allah Đelevala da učini Kur'an proječe naši, naših srca, da bude da bude vodič nam na dunjalku i da nam bude šefađa na wa akulu qavli hada wa astaghfiru laha li wa lakum wa li sa'i mu'minina min kulli zabin fa astaghfiruhu innahu huwa l-gafur rahim Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski nego samo sa sunetskih mimbera posjetite nas na www.baltalk.com soba put vjernik Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabija ba'dah Allah je obećao da će ovaj uzvišeni govor, njegov tabar ko ta'ala govor, sačuvati. Kaže Allah ta'ala, Inna nahnu nezelne zikra wa inna lahu lahafi zun. Mi smo, kaže ovaj Kur'an, zaista su mi ovaj Kur'an spustili wa inna lahu lahafi zun. I mi ćemo ga sačuvati. Nije na nama da se mi brinemo i bojimo i plaćimo. Hoće li Kur'an nestati? Hoće li neko Kur'an spaliti po onoga kafira što je, što je obznanio da će paliti Kur'an? Kada bi sve, sve Kur'an je spalio, da li će nestati Allahov govor? Neće nikada. Koliko imamo djece od 5-10 godina što, što znaju na pamet Kur'an? Mi ne treba da se, da se sekiramo za to. Allah će ga sigurno sačuvati zato što Allah žele varat obeća u, u svojoj knjizi. Nego trebamo da se, da se sekiramo i brinemo hoćemo mi biti od ehlu Kur'an. hoćemo biti oni koji, koji uče Kur'an, koji slede Kur'an, koji razmišljaju Kur'anu. To treba da, da se mi pitamo. A ne, hoće li ko izbrisati ili, ili promijeni Kur'an. To je nemoguće, to, to nema priča o tome. Allah je levala rekao, inna nahnu ne zikra, wa inna lahu lehafi dun. I završeno. Glavna poruka Kur'ana, braćo, nije u tome. Allah je levala, nije Kur'an spustio da ga čuvamo negdje u rafama, da ga brišemo od prašine kad se na njegu nakupi ili da ga učimo samo kada nam nešto, kad nešto treba, kada nas nešto zaboli, kada neko umri i tako dele. Ne Allah žele vale objavio Kur'an da se živi po njemu. A prije svega Kur'an je spušten i objavljen radi tedebura. A šta je tedebur? To je razmišljanje o Kur'anu. Razmišljanje o onome što ti Allah govori. Kao da se tebi direktno kao da tebi direkt Allah žele, žele to, to govori. Kaže Allah s.w.t. Efe la je tedebbarune l-Qur'ane ima ala kulubin akfaluha. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Ili su možda na njihovim srcima katanci? Jer gdje je katanac tu ne može, tu ne može istina na prodari. Zaključano. U drugom ajetu kaže Efe la je tedebbarune l-Qur'an ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Zašto ne razmisla Kur'anu? Da je Kur'an od nekog drugoga, mimo Allah Đelevala, kaže u njemu mi našli mnoga, no, mnoge proturječnosti. Da je Kur'an o, neče, o nekog drugog. U njemu mi našli mnoge proturječnosti. Kaže Allah Đelevala, Kitabu enzelahu ilajke, mubarak. Knjigu koju ti spuštamo je blagoslovljena. Mubarak knjiga. Zbog čega? Li je debaru ajati. Da bi oni razmislili o njenim ajetima. Uli je te zekara وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ ulul albab ida bi pouku uzeli oni koji razum i pamet imaju. Da bi pouku uzeli oni koji pamet imaju. Onaj ko nema pamet, on neće uzeti pouku. Ona je koga, je, koga je dunjalo prekrio, on ne može uzeti pouku iz ovoga. Allah džela, džela kaže da pouku će uzeti oni koji, koji razuma imaju. Tedebur je razumijevanje kuranskih izraza razmišljanju onome na što ukazuju i što obuhvataju kuranski, kuranski ajeti. Skrušenost prilikom kuranskih ajeta, prilikom učenja, poniznost, poniznost naspram njegovih naredbi i prihvata njegovih poruka. Kaj ima me stoberi vezano za ovaj ajet, da razmisle o Allahovim, o Allahovim dokazima i propisima koje se nalaze u Kur'anu, to je te debut. Da radi sa Allahovim dokazima i propisima koji se nalaze u Kur'anu, uzimajući pouke radijeći po tome. Zbog ovoga, zbog ovoga je Ibn Qayyim Rahmehullah rekao, zbog toga Allah spustio Kur'an da se o njemu razmisli da se po njemu radi, a ne radi pukog iščitavanja. Ne radi pukog iščitavanja uz, uz odmetanje od njega, da se čovjek odmeta od njega. Na nama je da, da, da stalno se trudimo da probamo da razumijemo Kur'an i da probamo da učimo Kur'an sa razumijevanjem i, i sa, sa osjećajem. Velike su nagrade za onoga koji uči Kur'an. Kaže poslanik sallallahu alejhi u hadisu koga bilježi ima Muslim: "Khayrukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Najbolji među vama je onaj koji uči Kur'an i koji druge i koji druge poučava. Najbolji među vama je onaj koji uči Kur'an i koji i druge koje poučava Kur'an. Zato kaže poslanik sallallahu U hadisu također koji bilaži ima muslim. Inna ladhi lejte fi džofihi še'u mil Qur'ani ke bejtil harib. Ona je, ona je učio se, čim se prsima učio se unutra što ti ne nalazi ništa od Kur'ana. Šta je s takim čovjekom? Kaže, ko, on je ko srušena kuća? Ko napuštena i srušena kuća? Čovjek koji ne uči mu, vjerni, ali ne uči Kur'an. Poput je napuštene i srušene kuće. U drugom hadisu, poslednji sallam kaže, "El mu'minu alladhi yaqra'u al-Qur'ana kal utrujja." Vjernik koji uči Kur'an, koji mnogo uči Kur'an, je poput voćke utrujje. Neki kažu da, da je ta da je ta voćka jabuka, Allahu alem. Kaže rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Njen miris je lijep i njen ukus je, njen ukus je dobar i lijep. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر A vjernik, A primjer vjernika koji nauči Kur'an je kao primjer hurme. La riha leha o tamu Kaže, ona nema mirisa. Hurma nema mirisa, ali ima lijep okus. Zato što je vjernik. Ima lijep okus, ali nema mirisa. Ne, ne izlazi iz njega taj miris. Zato što nauči Kur'an. Prenosi se da je Bilal radio lanhu jedan put došao kod Allahog poslanih sallam da uči ezan za sabah namaz. Pa je zatakao poslanih sallam plaći. Pa upitao, o Resulullah, zašto plaćeš da ti Allah nije oprostio ono što je bilo? Ma te kad da mi zemlji moja telfa, ono što je bilo od grijeha, što si učinio eventualno, i ono što ćeš učiniti. Da ti Allah dželevala nije to oprostio? Pa mu reče, poslali sve selem, teško tebi bila, teško tebi. Danas, dakle ove noći, mi je objavljen ajet iz sure Ali Imran, Pa je pročitao dakle, kaže inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar. Kaže zaista u nebesa i zemlje. Zaista u stvaranju nebesa i zemlje. Wa ikhtilafi layli wan nahar. I smenom noći i dana. Zaista u nebesa i zemlje. Da čovjek razmišlja o nebesima, o sedam nebesa, koja je to veličina? Kako Allah dželevala nebesa iznad nas stvorio da i ništa ne drže, kako ne panu na, na nas i tako dalje. Da čovjek razmišlja stalno o tim, o tim stvarima. Inna fi halqi samawati Inna fi halqi samawati wal ard zaista u stvarne besa i zemlje. U ahtilafi leli wal nahar i smenom noći i dana. La ajat. Kaže to su to su zaista ajeti i to su zaista znamenja li ulil albab. Kome? Onima koji pametni Onima koji pamet imaju. I zas možemo komo da kažemo onaj koji, koji nije vjernik i onaj koji neće da vjeruje Allah, ajte, taj je glup, taj je lud. A ne u smislu lud i glup, onaj što hoda i drma se, ne, ne zna kako vode, ne. Nego, njihovo, njegovo srce zamrlo, njegovo srce treba da se liječi. Allah dželovala kaže, samo će pametni uzeti povuku. Onaj ko razmišlja o tim stvarima, kako Allah dželovala stvorio nebesa i zemlju, kako to noć i dan, Priroda. Kakva priroda? Ko je prirodu stvorio i tako dalje? To su ajeti za one koji pamet imaju. Ko su ti? Ellezine jedkurun Allahe qiyame wa qa'ude wa ala džurubihim. Oni koji Allaha jale wa ala veličaju dok su na qiyamu, dok su stojeći. Wa qa'udeni kada sjede wa ala džurubihim i kada leže. Spominje Allah jale wa ala. Kada su nasli na svojim bokove, na svojim bokovima i kada leže, spominje Allah uzvišenog. Wa ala džurubihim Rabbena Ma halak se heze batila, govoreći gospodaru naš ti jo uzalud ni istvorio. Subhane ke taqina a zeben na, slavi neka si ti, spasi nas vatre, spasi nas azaba džennevskog i patnje u vatre. Nakon ovih prođe najeta, reče poslani sve selem Bilalu, kaže, teško onome koji ih prouči, ko prouči ove ajete, a ne razmisli o njima. Teško onome ko prouči ove ajete, a ne razmisli o njima. Pre, Prevniti ashabi i naši dobri prijedodnici, kako se prenosi, kada bi proučili ajet u kome se spominje džennet, zastali bi kratko i tražili bod Allaha dželevala da im podari džennet. I da im dadne, dadne tu blagodat. A kada bi naišli učeći, učeći ajete koji govore o džehennemu i kazni, kaže, tražili bi, molili bi od Allaha zaštitu, da ih zaštiti od, od vatre. Praksa ispravnih predovika nije bila monotono učenje, kako sam rekao malo prije. Nije bilo samo da oni što prije nahipca izuče i gotovo. Ne, Ko su danas ima većina, koliko ima danas hafiza, koliko ima danas organizacija koji, koji, koji dakle, dnevno izbaci Allah zna koliko, koliko učača. Međutim, nije u tome pojenta. Nego šta? Te debu, da razmišljaš o učenju. Da ne bude samo, da ne prelazi tvoj grkljak. a? Nego da dođe do tvog srca to učenje. Učenje Kur'ana bi ostavljio, ostavljio veliki trag na naše ispravne predvodnike. Dok bi njihova srca ispunjavao poseban osjećaj. U hadisku ga bileži imam Buharija od Abdullah ibn Sa'uda radijallahu anhu kaže da mu je rekao Allah poslani sallahu sallam Abdullah ibn Sa'uda rekao je uči mi Kur'an pa je Abdullah ibn Sa'uda rekao Allah poslani će kako da učim tebi Kur'an a tebi objavljam kako da učim ja tebi Kur'an ima neko ljepše i bolje da uči od tebe pa poslani sallahu sallam rekao na to ja uči ja volim da slušam Kur'an od tebe kad ti učiš ja volim da slušam Kur'an kad ti učiš Pa kaže, počeo sam da učim Kur'an, počeo sam da učim suru En-Nisa. Počeo sam da učim suru En-Nisa, sve dok nisam došao do ajeta, kaže, fe kefe ita jihna min kulli, še, min kulli ummetin bi šehid. Kaže, dok nisam došao do ajeta, ti Allah dželevala kaže, fe kefe ita jihna min kulli ummetin bi šehid. Kako će biti toga dana, na sudnjem danu, kada dođemo, kada dovedemo iz svakog ummeta posvjedoka protiv njih. Iz svakog ummeta kada dovedemo svjedoka protiv njih vođidna bike ala ha ula i šehida. A dovedemo, kaže, tebe, Allah poslaniće, kao se svjedoka protiv ovih. Pa je rekao, poslaniće, selem, kefa, dosta je, dosta je, nemoj više učiti. Kaže, pa sam pogledao njegove lice i vidio sam, vidio sam, kaže, kako mu, kako mu suze, kako mu suze idu. Tako se prenosi da je sin od Fudal ibn Jadab. Fudal je bio jedan veliki učenjak koji je napisao mnogo, mnogo knjiga i koji se i da danas koristimo od njegovog znanja. Kaže, imao je, imao je sina koji je puno bio osjećajan kad bi se učio Kur'an, padao bi u nesvijest. A Fudal ibn Jad je bio imam u mešćidu, pa kaže, kad god, kad god vidio da, nje, da je njegov sin došao na namaz, on bi, kaže, skrašio namaz i ne bi učio, ka, ina, ne bi učio dakle onako kako inače uči. Nego bi birao ajete onako kako, da ga ne bi potrepilo to. Pa jednom kaže, kada se okrenuo prema ljudima, da se posapa i vidio da nema njegovog sina. Da kaže da nije sila. I počeo je klanjati i opustio se u namazu. Dakle, nema mi sina sad da uči ono, ono što želim. Pa je onda počeo da uči Kur'an i uči i uči. Međutim, njegov sin je došao malo sad za kašnjenom na namaz. I šta se desilo? Njegov sin je pao i umro. Pao i umro od straha od Allah Jalavana. Kad je čuo učenje Kur'ana. La hawla wa la quwata illa billah. Hasan navodio je Amir ibn Abdul Qajsa da rekao, čuo sam više od jednog dvojca ili trojca sahaba jer vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kako govore, doista je svjetlo vjerovanja razmišljanje. Doista je svjetlo vjerovanja razmišljanje. Ovo bilje živni kjesir, svom tefsiru. A od Hasan al-Basira se prenosi da je rekao, najvrednije dijelo je bogobojaznost i razmišljanje. Najvrednije dijelo je, bog, bogobojaznost i razmišljanje. Tako se prenosi da Bada bin Hamze da je ispričao, kaže, ušao sam kod Esme radijallahu anha, a ona je, kaže, učila ajet iz sure Tur. Učila ajet gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ Pa nam je kaže Allah milost svoju darovao i sačuvao nas patnje u ognju. I stalo je taj ajet učila. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ Stalo je taj ajet učila Pa kaže, meni se to odužilo, pa sam otišao, kaže, u čarši. Kad sam se vratio, kaže, zateko sam vidjeli kako taj ajet uči. Kako je to bilo razmišljanje učenje Kur'ana? Prouče ajet pa razmišlja, prouče ajet pa razmišlja. Satima su provodili tako. Da hak je znao kad je sredo sabaha ponavljati ajet, lahum min felpihim zulelum minen nari wa min tahtihim zulel. Kaže, iznad njih će biti naslage i tmine od vatre i ispod njih će biti također naslage i mine od vatre. Dakle, bit će biće će utopljeni u džehennem. Zalik je hovifu Allahu ibadah. Kaže, tako Allah želi da zastraši svoje robove. Ja i vedi sad takun, o robe moji, bojte me se. Allah žele u ala, u ovom želi da ulije strah u srca vjernika, da se boji uzvišnog Allaha, da mu ne griješe, da haram ne čine. Želi Allah žele u ala da nas, da nas spasi džahennema, pa nam ovo, pa nam ovo govori. Kaže, uče sada sabah taj, taj ajet. A poslanik sada sada je znao da ponavlja po cijelu noć jedan taj isti ajet. A to je sura Maide, kaže in, ta, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Kaže Allah, ako ih kazniš, pa oni su tvoji robovi. Wa in tagfir lehum fe inneke entel azizu hakim. ako im oprostiš, pa ti si, ti si onaj koji je silan i koji je, koji je mudan. Molim Allaha da budemo od onih koji uče Kur'an i uzmaj pouku. I razmišljaju razmišljaju o njegovim značenjima i razmišljaju o Kur'anu. Jer poslanik sallallahu alejhi rekao: "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Učite Kur'an jer on će doći kao šefađija i zagovornik na sudnjem danu za onoga koga bude učio. Učite Kur'an, a Kur'an će biti zagovornik na sudnjem danu za nas. I zato će biti zadnja, zadnji ajet koji budemo proučili, tu će biti nam naša tamisa, na, naša, naša zadnja deređa u džennetu, bihni lahi ta'ala, ako nam Allah djela vala, da molim Allah da nam da, da, nam da džennet. Dakle, moramo da se trudimo da, da, da Allah u knjigu shvatimo odbijeno i da shvatimo kao veliku blagodat. Molim Allah djela vala da Kur'an bude dokaz, dokaz nama, a ne dokaz protiv nas, jer bit će Kur'an i dokaz protiv ljudi. Čitav, čitav vrijeme učio Kur'an, Kur'an će ga proklinjati i bit će dokaz protiv njega. Zato što nije radio protiv Kur'ana. Molim Allah Đelevala da učini naša srca i naše jezike i naše, i naše sve organe budu pokonati Allah Đelevala. I da budemo od onih koji, koji su spašeni na sudnjem danu, a ne od onih koji su propašteni. Molim Allah Đelevala da naše srca ispuni strahom kad se Kur'an uči sa istinskim strahom i da, i da budemo od onih koji razmišljaju o Kur'anu i koji rade po njemu.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 Ostaje samo put vjernik. B, B, B, B, tačka, pau, pau, tačka, tačka, tačka, tačka, tačka, tačka, tačka, tačka, tačka, tačka, tačka, tačka,